بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد ينا قادره شرك مرزقنا şirkin başqa bir növünə bu doğrudan da mühim bir məsələ olduğu üçün bunu hamınız bilməlisiniz. Allaha hansı işlərdə şərik qoşula bilər, bunları bilməlisiniz ki, onlardan çəkinəsiniz. Və ondan çəkinməyəni təqvası da olmaz, Allaha imanı da olmaz. Çünkü şirk bütün əməlləri batil edir. təqvanı da, imanı da və s. ondan da aşağı səviyyədə dərəcədə olan əməlləri batil edir. və keçən dəfə dedim ki, Allaha olan qorxu ilə bərabər məhəbbət də olmalıdır. Və həmsinin məhəbbətdə də şirkə yol verilir və Peyğəmbərlər bunu da qadağan etmişlər məhəbbətdə də Allaha şərik qoşmaq olmaz. Bəzi sələf alimləri deyir ki, kim Allaha təkcə məhəbbətlə ibadət edərsə, o sufi hesab olunar. Kim Allaha təkcə qorxu ilə ibadət edərsə, o həruri, yəni xavacilərdən hesab olunur kim Allaha riza ilə, yəni Allahın rəhmətinə müddət deyərək, təkcə Allahın, e, Allahın rəhmətinə müddət deyərək ona ibadət edərsə, o murciyə hesab olunar. Kim Allaha həm məhəbbətlə, həm qorxu ilə, həm də rica ilə ibadət edərsə, o mümin sayılır. Allah'a təkcə sevmək, sufilər kimi Allah xatirinə gecə durub min rükət namaz qılmaq, nə bilim, 10 min dəfə Allah Allah demək və s. və s. Bu, Allahı sevməyə dəlalət etmir. Allahı sevmək, Allahın dediklərinə itaat etməklə ispat olunur. Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi sevmək, Peyğəmbərin dediklərini ispat etməklə sübut olunur. Lakin həddə aşmaqla əksinə şəriətə zidd hərəkət etməklə etdiyin əməlləri batil edirsən. Həmsinin təkdə qorxu ilə <clears throat> Allahın rəhmətini müddətdən ibadət etsən, hər bir əməlin hər bir əməlin sənə şübhəli gələcək ki, Allah bunu qəbul edəcək, yoxsa yox. Hətta o xavaricilərin başçılarından biri Əbul Əzraq özü də axırda özü özünə şübhələnir. Şübhələnir ki, bəlkə mən özüm də elə kafirəm. Çünki insan kamil deyil. Kamil yalnız Allahdır və Allahın seçdiyi bəndələr Peyğəmbərlərdir. Günahsız, səhv etməyən Peyğəmbərlər. Hər bir insan səhv edir və səhv edənlərin ən xeyirlisi tövbə edənlərdir. Kullu bəni adam xatta və xeyrli xattayinə təvabun. Peyğəmbər s.ə.v-in səhiyyə hadisidir. Bütün insanlar xəta edə bilər və bu xətaların, xəta edənlərin ən xeyirlisi tövbə edənlərdir. şahsı eğer insanlar hata edirse eğer insanlar hata edirse hansı əsasa görə biz xətasız olmağa çalışmalıyıq. Biz nə qədər xəta edəcək və etdiyimiz xətaya görə də Allahdan qorxub ondan bağışlanma diləyəcək. Lakin ixvanların xəvaricilərin dediyindən belə çıxır ki, insan gərək hatasız olsun ki, mümin müsəlman hesab olunsun. Həmsinin <clears throat> təkcə Allah'ın rəhmətinə ümid bəsləyərək ibadət etmək, necə ki, murciyə var, edilir. Onlar elə zənn ki, yalnız iman qəlbi olmaqla, dillə onu tələffüz etməklə kifayət olur. Əməl etməsən də olar. Namaz bulmasan da, zina da etsən, içki də etsən, hər, bir harama yol versən veya yaxud vazibi yerinə yetirməsən də, imanın varsa, sən birbaşa cənnətə düşəcəksin. Lakin bunların hər biri özünə görə zəlalətə düşüb, səhv edir. E, bu üç vəslə Allaha ibadət edən mümin sayılır. Məhəbbət, rica və rəhmətlə. Məhəbbətdə şirk. Ümumiyyətlə bilməlisiniz ki, məhəbbət neçə növdür? Məhəbbət var Allaha olan məhəbbət, var Allah xatirinə olan məhəbbət, var Allah ilə bərabər kiməsə olan məhəbbət, və təbii olan məhəbbət. Dörd cür məhəbbət var. Allaha olan məhəbbət ibadətdir. Və bu məhəbbətə heç bir məhəbbəti şərik tökmək olmaz, bərabər tutmaq olmaz. Və bu məhəbbəti hər bir şeydən üstün tutmaq, hər bir şeydən üstün tutub onu hər bir şeydən artıq sevmək. Bu ibadət sayılır. Allah subhanahu teala deyir ki وَالَّذِينَ əməmü əşəddu hubbən lillah İman gətirənləri yalnız istisna etdi. İman gətirənlər Allahı çox şiddətlə sevir. Ona məhəbbət bəsləyir. İman gətirməyənlər deməli kafirlər, müşriklər Allahdan qeyrisini Allah kimi və yaxud ondan da artıq sevir. Bu da şirkdir, küfürdür. Və minənnəs mən yəttəxizu min dinillahi əndədən yuhibbunahum kehubbillah. Allah subhanahu teala deyir ki, insanlardan elələri var ki, Allahdan qeyrisini Allah kimi sevirlər. Allah subhanahu teala bu ayədə aşağı pilləni göstərir ki, yuxarı pillə xüsusən bura daxil olsun. Allah kimi sevməyi şirkdən, küfürdən hesab edir. Allahdan da üstünü sevməyi xüsusən bura daxildir. Sana söz ola bilməz. Allahdan artıq kimi sevərsənsə, bu laf pis şirk, laf pis küfür olar. Üçüncü, Allah xatirinə sevmək. Buxarə və Müslimdə səhih hədis var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, imanın şirinliyini o kəs dada bilər ki, Allah xatirinə, yəni sevdiyini yalnız Allah xatirinə sevsin. Qardaşını, atasını, anasını və s. Yalnız Allah xatirinə sevsin. Bu zaman insan imanın şirinliyini dada bilər. Bundan başqa iki şey də qeyd edir orada. Baxmayaraq ki, bu mövzuya dəxli yoxdur. Lakin bunu da qeyd etmək maraqlı olar. Birincisi, ikincisi, Allah və Rəsulunu hər şeydən çox sevmək. Allah və Rəsulunu hər şeydən çox sevən də imanın şirinliyini dada bilər. Və bir də, üçüncüsü, oda atılmaq xoşuna gəlmədiyi kimi küfrə qayıtmaq da xoşuna gəlməsin. Oturun bir diqqətlə fikirləşin ki, ondan əvvəl biz nə dində idik, hansı yolda idik və Allah subhanahu teala o yoldan necə bizi çıxartdı, düz yola yönətdi, gözümüzü açdı, başa düşməyimiz daha da genişləndi və daha gözəl başa düşməyə başladıq. Bundan sonra necə ola bilər ki, yenidən o zümmətə qaydan, gözümüzü yenidən küfrə salaq. Əgər küfrə sol e, can atmaq istəyirsənsə, Allah səni ona yönəldəcək. Gözünü əvvəl, axır azacaqsan. Nəinki sən, səhabələr olur ki, bir addım küfrə tərəf atıb, yolunu ağırlar. Ramlə bint Əbu Sufyanın qızı, e, e, Ramlə bint Əbu Sufyan, Əbu Sufyanın qızı, e, Həbəşistanda olduğu zaman əri nəsraniliyi qəbul edir. Odur sahabə Allah xatirinə Məkkəni tərk edib, hücrət edir Həbəşistana. Allah xatirinə. O əzəbəziyyətdən qatır ki, ibadətini eləsin, rahat eləsin, imanında sabit qalsın, İslamı yaşada bilsin. Lakin gəlir oraya cüzi səbəblərə görə ya pul olur, ya neysə olur, dinini tərk edir. Nəsrənliyi qəbul edir. Sahabələrdən nəsə olur ki, bir qadına görə dinini tərk edib, onun dinini qəbul edib və s. sahabələr olub ki, şeytana tərəf bir addım atan kimi şeytan onlara öz ardıyla aparıb. Və buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o sahabələri ilə oturur, yerdə bir xət çəkir. Deyir ki, bu mənim yolumdur. Cənnətə gedir. Yüz yol, sərətəl müstəqim. Sonra yanından balaca xətlər çəkir, deyir, bu da şeytanın yollarıdır. Başqa bir hədisdə deyir ki, Hüzeyfətin Milyəmər radiyallahu anhu soruşduqda ki, ya Rasulullah, biz küfr içindəydik, Allah subhanətə alə bizə nimət verdi. Bu nimətdən sonra yenə o zəvalət gələcək. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bəli, gələcək. Bu fitnə baş verəcək. Alimlər müttəfiq bilirlər ki, bu Osmanın zamanı, bunun Osmanın zamanını dəst edir. Radiyallahu anhu. Sonra deyir, ondan sonra yenə Əminəmanlıq, nimət, Allahın niməti yenə gələcək, bir gələcək, lakin o nimətdə ləkə olacaq. Yəni, əvvəlki kimi olmayacaq o. Peyğəmbər s.ə.v-in, Əbu Bəkirin, Ədəlanhunun, Ömərin, Ədəlanhunun zamanındakı kimi olmayacaq. Həmən başqa bir olacaq. Ləkə. Yəni, olacaq, bəli, İslam olacaq, lakin onun tərkibində bidətlər də olacaq. Xavariclər, ilk çıxan firqə ve bir de Eliyallah diyen şeyler. İki bu firqe o fitneden, o Peygamber sallallahu aleyhi ve fitneden sonra baş verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ondan sonra da yine cevalet olacak, yılbar olacak ve cehennemin kapısında duranlar, davet eden, orada davet edenler olacak ki, insanları da davet edecek. Və kim onlara tərəf getsə, onların ardıyla gedib cəhənnəmə düşəcək. Və dünən qeyd etdim ki, hər bir yolun, Peyğəmbər Fəsələmə dediyi 72 yolun, hər birində öz şeytanı var, insanları yoldan çıxardan bidət əhlinin başçıları var ki, onlara yola dəvət edir. Kim haqqı axtarmadan gözünü yumub, elimsiz şəkildə onlara uyarsa, onlar da ardınca da gedib cəhənnəmə düşəcək. Və o zaman qiyamət günü gəlib deyəndə ki, ya Rəbb, onlara bizden biz şiddetli azap verir. Çünkü onlar bizi azdırdı. Allah subhanahu teala diyecek ki hamınıza en azap, en azab olacak. Çünkü size hak da beyan olmuştu. Ne hak da? Öğrenip, aktarıp, hakkı tapa bilərdiniz. Lakin göz yumub, bidət əhlinin ardıyla getdiniz. Dünən qeyd etdim ki, bidətlə mübarizə aparmaq, düşmənlə mübarizə aparmaqdan daha əfsəldir. Çünkü bidət əhlini hamı tanımır. Yalnız alimler tanınır. Hidayet ehlinin hamı mübareze farabilmez. Yalnız ilmi olan mübareze farabilir. Hidayet ehlinin taraftarları, taraftarları olur. Bilmeden de insan onun tarafına keçir. Vesaire. Hidayet ehliyle mübareze parmak daha efkarlı. Hem de bidayet ehli gelbleri harap edir. Düşman ise yalnız torpağı, evi harap edir. Onu tezden darfa eləmək var. Amma qəlbləri xarab edəndən sonra onu kim bərpa edəcək? Ona görə onlarla mübarizə aparmaq daha əhzəl hesab olunur. Dördüncü növ məhəbbət təbii olan məhəbbətdir. Bu təbii məhəbbətin özünü də müəllif üç qismə bölür. Təbii məhəbbətdən şəhvətlə bağlı olan məhəbbət, lakin şəhvət pis şeylərə olur, o nəfs pis şeyləri istəyir. Amma Allahın verdiyi o nəfs, yəni məhəbbət, insanda təbii məhəbbət, yaxşı şeylər olur. Yemək, içmək, geyim və s. Haram olmayan, mübah olan şeylər olur. Bu məhəbbətdə nə bu məhəbbətə tərəf cəhd göstərən, yəni sevən nə günah qazanmır, nə də savab. Əvvəlki üç məhəbbətdən ikisində savab qazanırsan, Allahı sevmək və Allah xatirinə sevmək, dilində də günah, əməllərində batıl olur Allah kimi kimisə sevmək, Allahla bərabər şərik qoşanlar. Günah qazanırsan, əməllərin batıl olur. Bu növ məhəbbətdə isə heç nə qazanmırsan, nə günah, nə savab. Bu təbii məhəbbətdir, Allahın verdiyi məhəbbət. İkinci növ, övlada olan məhəbbət. Şəfqətlə bağlı olan məhəbbət. Bu da övlada olur. Evləri sevmək, küfür, şirk hesab olunmur. Övladı sevməyi Allah subhanətə alə insanın qəlbində yaradıb. İnsanın qəlbi onu sevir. Övladı sevdikdə istərsəməz insan ağlayır. Və bu ağlamaq, bu ağlamaq, bu ağlamaqdan deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v qadağan edir. Və deyir ki, o ağlamaq cahiliyyə dövründən qalan ağlamaqdır. Biz gözü cırmaqla, paltarı yaxanı vurmaqla, saç yormaqla ağlamaq. Və cahiliyə dövründən qalan ağlamaqdır. Haramdır. Amma şəfqətlə ağlamaq və yaxud şəfqətlə sevmək bura daxil deyil. Bu təbii sevgidir, təbii məhəbbətdir. Üçüncü növ məhəbbət münasibətlə bağlı olan məhəbbətdir. Dostdur, tanışdır, müsəlman qardaşdır haqları sevmək əgər elə belə sevirsənsə buna görə nə günah, nə savab qazanmırsan. Amma Allah xatirinə sevirsənsə evladı da, həyat yoldaşında, dostunu da, kimi sevirsənsə, əgər Allah xatirinə sevərsənsə, ikinci qismə aid olur və ibadət hesab olunur. Buna görə də savab qazanırsan. İbn-i Kəsir, rəhməhullah, Deyir ki, Allah subhanahu teala Quran-ı kərimdə Şuara surəsi 97-98-ci ayələrində buyurur ki, onlar, yəni kafirlər, müşriklər deyirlər ki, Fəllahi innə künnə ləfi dalali mubin. And içirlər Allaha ki, biz həqiqətən azmışdıq, zəlalətdə idik. Nəyə görə? Səbəbi nə idi onların azmaqlarının? Zəlalətin səbəbini özləri bu dünyada başa düşməsələr də qiyamət günü onu başa düşürlər. Və peşmançılıq hissi kesilməklə deyirlər ki, biz müsavvikum bir Rabbil ələmin. Biz Rabbimizi başqa ilahilərlə bir tuturduq. Bərabər tutmaq, bərabər sevmək şirkdir və bunu etməklə onlar qələrətə düşdülər. Qiyamət günü də bunu dərk edəcəklər. Baxmayaraq ki, indi bunu dərk etmirlər. Amma qiyamət günü gələcək, bunu dərk edəcəklər. Başqa bir ayədə deyir ki, ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Kafir olanlar Rəblərini başqa ilahilərlə bir tutdu. Şimdi bu bir tutmaq da gələcək ki, nə? Hansı məsələlərdə bir tutmaq olar? Və hansı məsələlərdə bir tuturdular? Yəni, kafirlər Allaha təvəssül edirdilər əksər hallarda. Allahdan neysə istədikdə kütlərin vasitəsilə istəyirdilər. Bu da şirkdir. Lakin elə vaxt olurdu ki, Allahı onlarla, onları Allahla bərabər tuturdular. Qurban kəsdikdə, nəzir etdikdə və s. vaxtlarda onları Allahla bərabər tuturdular. Allaha olan məhəbbətin də əlamətləri var. Nə zaman görsəz ki, bu əlamətlər sizdə var, bilin ki, sizdə Allaha, sizdə Allaha məhəbbət də var. Bu əlamətlər olmasa, bilin ki, Allaha qarşı olan məhəbbət də artıq yavaş-yavaş gelir. Amma o, o əlamətləri bərpa eləməyə çalışın ki, Allaha olan məhəbbət bərpa olunsun. Sizdən o məhəbbət gedərsə, onu heç kəs sizə qaytara bilməz. Onu unutmayın mütləq Allahdan istəyin və Allaha tərəf yaxınlaşın. <clears throat> Birincisi, bu dünyanın nəfslə, şəhvətlə bağlı olan əməllərindən əl çəkin. Allah Teala min dənə halal şey yaradıbsa, bir dənə də haram şey yaradıb imtihan üçün. Nə üçün o toy məclisində ki, 100 cür halal nimətlər var, yalnız nəfs bir harama çəkir, E o haram olmadığı da diyor ki bu məclis məclis deyil. O qədər halal ət, e, heyvan yaradıb bizim üçün, hizmət etsin. Lakin nəfs yenə haram olan şeye dönüz, kalbasa vs. gözüyle görmediği bir şeye seçir. Ve bununla da Allah'ın haram buyurduqlarını unudur. Dünən qeyd etdim ki, Allah subhanətə e, şeytan lənətullahi aleyh karşı ki insan onun mevcud olmasını unutsun. Unutarsa o insanı yoldan tez azdırar. Lakin insan ne kadar elim yaşırsa, elimini artırırsa bir o kadar da şeytan ondan seçinir. Şeytan daima alimleri yoldan çıkarmaya çalışır. Sahil artık azıb, artık səhv yolları, Onun hiç yolundan döndürmeye ihtiyaç yok. İkincisi, İkinci alamət Allahın əmr etdiyi bəndəsini sevmək. O da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdir. Bəli, yəni, digər Peyğəmbərləri də sevmək borcumuzdur. Lakin Peyğəmbər sallallahu olan sevgi onun ardıyla getməklə bağlıdır. Digər Peyğəmbərlərin ardıyla getmək bizə vacib deyil. Bizə yalnız Peyğəmbərimizin ardıyla getmək vacibdir. Onun sünnəsinə, şəriətinə itaat etmək vacibdir. Və o sünnəyə şəriətə itaət etməklə Allaha olan məhəbbəti ispat etmiş oluruq. Deməyin ki, məsələn, dalağı qısatmaq sünnədir, eləməsən də olar. Yoğur namazından qılınan kirikət sünnəni qılmasan da olar. Və s. və s. sünnələri etməsən də olar. Çünki sünnədir, buna görə mən günah qazanmıram tərk etdikdən. Lakin günah qazanmasan da, bax gör Allah nə deyir? Deyir ki, Qul in kuntum tuhibbun Allahə Əgər, de ki, əgər Allahı sevirsinizsə, fikir ver, əgər Allahı sevirsinizsə, fəttəbi'unni, yuhbibkumullahu və yaxfirləkum zunubakum. Mənim ardımıza gəlin, Allah da sizi zərzin və günahlarınızı bağışlasın. Bu demək deyil ki, hər hansı bir sünnəni tərk etməklə Allaha olan məhəbbət tamamilə səndən gedir və sən artıq kafir olursan. Yox, lakin sünnəni tərk etdiyicə müəyyən nisbət Allaha olan məhəbbətin müəyyən nisbəti azalır. Və bunu davamiyyətli etsən, çox etsən, yavaş-yavaş sünnələri tərk edəcəksən. Sonra fərzlərini necə gəldə edəcəksən, axırda fərzləri tərk edib kafir olacaqsan. Ona görə bunlar hamısı bir-birini tamamlayır deyə, bacardığınız qədər Allaha, Allahdan qorxub onun əmrlərini yerinə yetirməyə lazımdır. Bacardığınız qədər Peyğəmbər s.ə.v-in əmrlərini yerinə yetirməyə lazımdır. Dördüncü əlamət bu əlamət e, Maidə surəsi 54-cü ayədə qeyd olunur. Və bu ayədə dörd əlamət birdən qeyd olunur. Allah subhanahu teala buyurur ki, Ya eyyühəllezine əmənu, mən yərtəddə minkum an dinihi, fəsəfə yətilləhu biqovmin yuhibbuhum və yuhibbunahum. Ey iman getirenler sizden kim dinindən dönerse Allah subhanahu teala sizin nəvə, sizi məhv edir sizin əvəzinizə başqa bir qövm məxluqat gətirər. Allah onları sevər. Onlar da Allaha sevər. Məhəbbət gördünüz. Allah onları sevər. Onlar da Allaha sevər. Lakin bu məhəbbətin əlamətləri əzillətin aləl-müminin əizzətin aləl-kəfirin yücahidunə fi səbililləhi və la yaxafuna ləvmətələyim. Onlar müminlərə qarşı rəhimli, mülayim, kafirlərə qarşı çox sərt, onlar Allah yolunda mübarizə aparıb, cihad edər, vuruşar və bir də onlara təni edənlərdən qorxmazlar. Hüddət alamətin dördü də bizdə var. Əlhəmdülillah və Allahdan istəyirəm ki, bu alamətlər hamıda olsun. Mülayim, bəli, müsəlmanlar, müminlər bir-birinə qarşı mülayimdir. Sərt, bəli, kafirlərə, müşriklərə, fasiqlərə qarşı sərt olmaq lazımdır. Sərt o demək deyil ki, bıçağı götür, Azərbaycanda olan kafirləri, xristiyanları, nəsraniləri bir-bir öldürməyə başlar. Sərt odur ki, onun yanında özünü aciz hiss etmə. Əksinə özünü mərd apar. Həmçinin sərt odur ki, onun yanında çalış öz dinini yeridəsən. Müslüman torpağında yaşayırsan. Nəyə görə başqasına imkan verəsən, imkan yaradəsən ki, o dinini burada yaymağa çalışsın. Və Allah yolunda cihad mübarizə dedikdə hər tərəfli mübarizə qəst olunur. İmkan varsa əllə, silahla vuruşmağa, silahla vuruşursan. Hələ ki o imkan yoxdur bizdə, hələ ki o imkan gəlməyir, ona tapmamışsın. İmkan varsa dil ilə mübarizə aparırsan. Bu imkan da əlhəmdülillah var. Bu dəqiqə bunun üçün çox gözəl imkandır bu mübarizəni aparmalıyıq, bu cür cihad etməliyik və imkan varsa, buna da imkan yoxdursa, qəlblə mübarizə, qəlblə nisbət etmək lazımdır və bundan o tərəfə də artıq bundan o tərəfə mübarizə yox. Ən zəif mübarizə, ən zəif cihad qəlblə olan cihad mübarizə hesab olunur. Və dördüncü, tənə edənlərin tənəsindən qorxmazlar. Bəli, nədən qorxmalısan ki? İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, mən düşmənlərimin nəyindən qorxmalıyam? Nə edə bilərlər mənə? Əvvəla Allahın qədəri durub qabağımda. Allah subhanət hələ artıq o qədəri yazıb, qələmlər qaldırılıb, səhifələr də quruyub. Bütün dünya yığılıb gəlsə ki, mənə bir xeyir versin, Allahın yazdığı xeyirdən artıq xeyir verə bilməzlər. Və bütün dünya yığılıb gəlib mənə bir ziyan vermək istəsə, Allahın yazdığı qədərdən artıq ziyan verə bilməzlər. Lakin, görün İbn Teymiyyə nə deyir, rəhimə Allah? Deyir ki, öldürərlərsə, şəhid olaram, tutub zindana salarlarsa, bu mənim üçün təşkili olar. Təşkiliyə çəkilərəm, ibadətimi artıraram, əbdəha çox fikirləşməyə vaxtım olar yaşadığım yerdən çıxararlarsa, bu mənim üçün səfər var. Gedib başqa yer dəvət edərəm. Bundan başqa nə edə bilərlər? Sonra müəllif bir neçə səbəb qeyd edib ki, bu səbəblərin vasitəsi ilə Allaha olan məhəbbəti daha da artırmaq olar. Bu səbəbləri diqqətlə yadınızda saxlayın. Heç olmasa ondan birini etsəniz, Allaha olan məhəbbətiniz artacaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Birincisi, Quran-ı Kerim oxuyub, onun mənaları haqqında düşünmək, fikirləşmək. Ən birinci budur. Quran-ı Kerim Allah subhanətə alə əbəs yerə nazil etməyib. Quran-ı Kerimi Allah subhanətə alə nazil etməyib ki, onunla pul qazanasan. Necə ki, kitab əhlinin haqqında buyurur, onlar əlləri ilə kitab yazdılar ki, biraz pul qazansınlar nə pisdir onların etdiyi əməllər, nə pisdir onların qazandığı. Həmsinin müsəlmanlara da Quranda olan surələrdən birində 4-5 dəfə ardıcıl, 4-5 e, dəfə ayrı-ayrı yerlərdə eyni surədə təkrar edir Allah subhanahu teala deyir ki وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Bu Qur'anı biz xatırlamaq üçün asanlaşdırdıq. Onu xatırlayan var mı? Sual verir. Ərəbcə başa düşmürsən, hə? neydi yox, tərcüməsini oxu, təxmini mənasını başa düş. Amma tam başa düşməmək, onu bəzək kimi evdə qalın parçaya büküb saxlamaq, nə bilim, maşından atmaq ki, göz dəyməsin maşına, bu şeylər hamısı yenilikdir. Peyğəmbər s.ə.v-in heç bir dəvətinin atının boynundan ayə və yaxud dua yazılmış vəziyyətdə atılmamışdır. Heç vaxt Peyğəmbər s.ə.v mini heyvanının boynundan belə bir şey atmıyor. Mənə uşaqlarının 7 dənə uşağı olub, heç birinin boynundan onu atmayın ki, gözləməsin. Ölə bilər. Və yaxud və s. və s. hidayətləri Peyğəmbər s.ə.v etməyin. İkincisi, <clears throat> nafilə ibadətlərini etməklə Allaha yaxınlaşmaq. Bizim belə oturub Allahı yad etməyimiz özü nafilədir. Allah Teala heç kəsə məcbur etmir. Heç biriniz bura gəlməsəz də olar bu otağın sahibi ilə təkbərdə ikimiz oturub Allah'ı yad edə bilərik. Bu da bizim üçün xeyir olar. Lakin nə qədər çox nafilə ibadətləri ilə oturub Allah'ı yad etsəniz, Allah'a yaxınlaşsanız, bir o qədər də məhəbbətiniz, Allah'a olan məhəbbətiniz artar. Nəvəminin 40 hədisində deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah subhanahu teala deyir, qulum mənə nafilə ibadətləri ilə yaxınlaşdıqca mən onun tutan əli, görən gözü, görünən əyağı, eşidən qulağı və s. sayır olaram. Birbaşa mənada başa düşmək lazım deyil. Bəli, həqiqi mənada deyir Allah subhanətə alə. Lakin o demək deyil ki, əyağı olaram, bizim bu nalis olan əyaq, qulağı olaram, bu nalis olan qulaq. Allah subhanətə alə keyfiyyətini yalnız Allah bilir keyfiyyəti yalnız Allahın məlumdur. Lakin Allah həqiqi mənada deyir. Görün, insana yalnız hələ nafilə ibadətinə görə Allah s.ə.v. necə münasibət bəsləyir. Bu nafilələri səhlənkarlıqla tərk edənlər necə? Deyəndə ki, etməsən də olar. Onlar bilsələr ki, Allah s.ə.v. bu nafilə ibadətlərini etməklə onları nə qədər sevir və onların Allaha olan məhəbbəti nə qədər artır. Bunu başa düşərlər, dərk etsələr və nafilə ibadətlərini heç zaman tərk etməzlər. Qatmamışdan qədər bir səhifə Quran oxumaq özü də nafilədir. Lakin bunu edən var, kim edir? Tək-tək adamlar edir. Və tək-tək adamlar da Allaha olan məhəbbəti artır, Allah da onları sevir. Onlar da Allah subhanətələnin sorumlu bəndələridir. Üçüncüsü, daima Allahı zikr etmək, xatırlamaq. Allah xatırlamaq necə olur? Dille, kalple, əməllə. Zikr etmək, hər hansı bir əməl etmək, qəlbində Allaha iman etmək, neyse Allaha təvəssül etmək, bunlar hansı ibadət? Bunları etməklə Allaha olan məhəbbət artır. Dördüncü, bütün istediklerini Allahın istədiyinin yanında ikinci plana qoymalısan. Yəni Allahın istədiyini ilk növbədə yerine getirmelisin. Sonra ata-ana, həyat yoldaşı, dost, övlad. Beşincisi, Allahın isim və sifətləri barəsində düşünmək. Allahın isim və sifətləri barəsində yalnız zahiri mənasını düşünmək olar. Rəhimlidir, əsələr. Tövbələri qəbul edəndir, eşidəndir, biləndir, görəndir, əssalam. Necə, nə cür, bizə oxşayırmı, və ya bu məcazdır və ya keyfiyyəti belədir. Və s. və s. bu cürlə Allahın isim və sifətlərini fırlatmaq, mənasını dəyişdirmək olmaz. Allah subhanətə əmr edir ki, Əzərillezine yuhibunu fiyatməyi O şəxslər ki, Allah subhanətə alənin isimlərini dəyişdirir, onları tərk edin, onlardan uzaq çəkin. Onlarla oturub mübahisə etməyin. Onlarla mübahisə etsən, onlar səni çaşdıracaq. Ağlına gələni, ağlı ilə müqayisə etdiyi şeyləri sənə deyəcək. Necə ki, fəlsəfə o boyda alimləri çaşdırdı, o boyda xəlifə, xəlifə deyirəm, paşahları, müsəlman Abbasilər və Əməvlər və s. paşahları çaşdırdı. Bunlar da müsəlman idi. Onların da elmi sizin elminizdən, bizim elmimizdən az deyildi. Lakin onlar çaşdı. Niyə görə? Çünki şeytanın hilələri daha güclüdür. O kəs ki, Allaha arxain olmur. O kəs ki, yalnız Allahdan hidayət istəmir. Öz elminə arxain olur, öz qüvvəsinə, öz puluna arxain olur. Yəni, mütləq şeytan axıracəli yolundan döndürür. Şeytan təkcə pis şeylərlə insana vəsvəsə vermir. Şeytan dörd bir insana vəsvəsə edə bilər. Arxadan, ümmən, sağdan, soldan. Arxadan vəsvəsə etməyi ahirəti unutturur. Öndən vəsvəsə etməyi dünyanı sevdirir soldan vəsvəsə etməyi pis şeyləri sevdirir, pis şeylərə sevk edir və sağdan vəsvəsə etməsi yaxşı işlərlə belə yoldan çıxardır. Hər tərəfi şeytan hər bir şeyə ələtdir ki, yoldan çıxarsın. Şeytan bunu Quran-ı kərimdə and içir. Allahın izzətinə ki, büdür edəcəm. İbn Abbas da bunu büdür təfsir verir ki, arxadan vəsvəsə etməsi, yəni arxadan gəlməsi, axirəti unutturması və ondan gəlməsi, dünyanı sevdirməsi soldan gəlməsi, şəhvətlə bağlı olan şeylərə ona sevdilməsi, onu sevgi etməsi və sağdan gəlməsi yaxşı işlərlə belə onu yoldan çıxarmasıdır. İfrat. Bilirsiniz ki, məhsul hadisədir. Namaz qılır. Deyir ki, yanındakılar deyir, gör necə namaz qılır, nə qəşəng namaz qılır. Halbuki namazı başlayanda ixlasla başlamışdı. İxlasla başlamışdı namazın ortasında şeytan gəlir və vəsvəsə gəlir ki, ah, sən yaxşı namaz qılırsan, biraz da gözəlləşdir, görsünlər ki, namazı belə olmaq lazımdır. Biraz da gözəlləşdirir. Namazın axırına yaxın artıq tam buna riya gəlir və namazı qurtarandan sonra deyir ki, bilirsiniz, nə var? Mən hələ oruz da tutmuşam. Şiir hər iki ibadətini bu cür batil edir. Halbuki başlayanda ixlasla başlamışdır. Və mən əminəm ki, hər birimiz İslam'a gələndə başlanğıcda imanı çox yüksək səviyyədə olur. Həqiqət qədər o adiləşir. Düşür növ səviyyəsinə. Və Allahın rəhm etdiyi kəslərdən başqa bu elə növ səviyyəsində də qalacaq. Axırda hətta bəzi qardaşlar kimi imandan da dönəcək. O qardaşlar ki, xütbə verirdi, Quranın nə qədər Qurandan 5-6 cüz əvvər bilirdi, indi isə tam namazı da artıq fasiqlik edir və s. əməllər edir o cürünə qardaşlara baxıb, qardaş demək olarsa onlara, o cürünələrinə baxıb, ibrət almaq lazımdır ki, hər birimizi belə bir şey gözləyə bilər. İlk növbədə cəmaatdan ayrılsaq və bir də Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə lazımı riayət etməsək. Bu iki şeydən məhrum olsaq, yəqin bil ki, Allahın yolundan çıxacaqsan. Altıncısı, Allahın verdiyi nimətlər barəsində düşünmək, daim onlara şükr etmək. Deyirsən ki, bugün sənə Allah ruzu verdi, səndən nə gedir? Əgər səcdə şükür etsən, sənə də mağır olar. Səcdə şükür elə Allah, şükürlərək ki, bu neyməti bugün vermişsən, bundan da artıq mənə neymət ver. Allah subhanahu teala deyir, ləyin şəkərtum və əzidənləkum və ləyin kəfərtum inna azab ilə qadid. Mənə şükür etsəniz, sizə verdiyi neyməti biraz da artıraram. Bunu mən şəxsən kiməsə, kiməsə maraqlı olarsa, tək-tək ona danışa bilərəm ki, şəxsən bunu mən öz həyatımda görmüşəm. Şükretdikcə yavaş-yavaş pillə-pillə, pillə-pillə qalxmışam. Və qalxacaqam da, buna əminəm, çünki onu Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə vəd edir. Və sizə də bunu məsləhət görürəm ki, şükr edəsiniz, Allah subhanətə alə sizin yavaş-yavaş pillənizi qaldırsın. Bir cüz Qurandan əzbərləməklə alim ola bilməzsiniz bir cür əzbərlədikdən sonra oturum deyim ki, artıq hər şey bilirəm, hər hansı bir məclisdə məndən artıq Quran bilən yoxdur, deməli mən namaza duracam, mən namazı qıldıracam və sonra mən aliməm. Məndə şeytan səni yavaş-yavaş, yavaş-yavaş o öyrəndiyini və yaddan çıxardacaq. Öyrəndiklərinlə yadından çıxıb gedəcək. Səhvələrlə bu mövzuları təkrar etmişik, dünən qeyd etdim. Səhvələrlə bu şirk barəsində danışmışıq, 6 il orada oxumuşuq, neçə dəfə də burada bir neçə kitabı başdan axıra qədər təkrar etmişik. Ya, ya, lakin yenə də oxuduqda görürsən ki, nəyəsə unutmusan və xatırlayırsan. Əgər bir dəfə oxuyub sonra özünə alim sayanlar necə? Onların halı bəs necədir? Yedinci, xüsusən qeyd etmək lazımdır ki, Allahın qarşısında özünüzü qul hesab etməlisiniz. Namaza daxil oldum, zikr edirəm, oruç tuturam və s. və s. bil ki, bunu Allah üçün edirsən. Və onun qabağında özünü qul kimi hesab etməlisən. Amma müəmmin şəxsin yanında özünü təbəqüşərəf almalısan. Orta. Kafirlərin, fasiqlərin yanında bayaq dedim, sərt olmalısan. Mərd olmalısan ki, o hiss eləməsin ki, hə, müminlər hamısı elə belədir. Artaq səviyyədə. Qorxmalıdırlar. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, düşmən mənim adım çəkiləndə, yəni İslamın bir ay əvvəzdən canına qorxu düşür, bəlbələ düşür. İndiki müsəlmanların adı gələndə isə heç kəsin qəlbinə qorxu düşmür. Çünki onlarda o heybət, o zəhmlik yox, qalmıyor. O mütləq bərpa olunmalıdır müsəlmanlarda ki, kafirlərin canına qorxu düşsün. Onsuz da kafirlərin canında qorxu var, lakin bunu izlə vururlar. Çünki onların qüzrəsi var. Lakin bizim qüzrəmiz Bizim qüvvəmizin qarşısında onların qüvvəsi heç nədir. Bizim qüvvəmiz hər şeydən də qüvvətli, qüdrətli olan Allahdır. Allah onların qəlbinə qorxu salır. Bunu ehtibar etmək lazımdır. Bunu bilmək lazımdır ki, həqiqətən Allah onların qəlbinə qorxu salır. Və səni elə o qorxunu elə unutturur ki, heç sən görsənmir gözünə. Elə bilirsən ki, Allah yolundasan və Allah səni qoruyacaq. Qədərin də nə vaxt tapır, o vaxtda ölüb gedəcəksən. Və salam mövzun belə şeyləri düşünmür heç vaxt. Səkkizinci, təkliyə çəkilmək, təklidə Allahı yad, yad etmək və Allah üçün ağlamaq, Allah üçün məyus özünü göstərmək istəyən, qoy getsin təklidə eləsin. Görsə ki, əgər təklidə elə bu alınır, Allahın qarşısında ağlayır, məyus hala düşür, bilsin ki, bu mənim imanımın çox olmasına dəlalət edir və Allaha olan məhəbbətinə dəlalət edir. Bax, görsə ki, təklikdə nə qədər istəyir ağlasın, alınmır. Nə qədər mərif olmaq istəyir, alınmır. Amma cəmaat yanında gələndə, cəmaat yanında olanda ağlayır, mərif salır özünü, bilsin ki, bu riyadır. Bu, bu qaydanı alimlər artıq qoyub, neçə il bundan qabaq qoyub ki, insan özünü imtihana çəkməlidir. Təklikdə etdiyi ibadəti görsə ki, necə yaxşı şəkildə edir. İnsanlar arasında evə edirsə, bilsin ki, bu Allah üçün olan ibadətdir. Təşlikdə necə gəldi? Zöhr namazını bir dəqiqəyə qədər tez-tez, cəmaat yanında isə xoşu ilə yavaş-yavaş bilsin ki, bu riyakarlıqdır. Təşlikdə necəsə, cəmaat yanında da elə olmaz. 9-cu, xeyir əhli ilə oturub durmaq. Daima ancaq yaxşı olanlarla oturub durmaq. Siz əxlaqsızlarla oturub durmaq sizə heç bir fayda verməyəcək. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, yaxşı insanlarla oturub durmağın misalı əhsiz-sətanla münasibətdə olmaq kimidir və pis insanlarla oturub durmağın misalı o körük buranın, körük buranla oturub duranın misalı kimidir? Əhsiz-sətandan əsir almasan da o iydən sənə də deyəcək. Onun əsrindən faydalanacaqsan. Onun yanından çıxanda səndən də əsir içi gələcək. Körük buranın yanında olduqda onun körüyünün, onun o odun üstüvə düşüb yandırmasa da, lakin o odun tüsü sənə deyəcək. Onun yanından çıxdıq da, həmən o pis tüsü izi gələcək. Bu görün nə, nə gözəl misaldır Peyğəmbər s.ə.v çəkib. Deməli, yaxşı insanla oturub dursan, ən azı o sənə Allaha yada salacaq. Ən azı onu görəndə Allah yadına düşəcək. Pis insanla oturub duranda. Ən azı sənin cahilliyyətin yadına düşəcək içdiyin vaxtlar əgər içmirsənsə, sigaret çəkdiyin vaxtlar və s. və s. elədiyin günahlar əgər etmirsənsə. Etməmişsənsə, o sənə yavaş-yavaş o səməlləri öyrədəcək. Və sonuncu, qəlbi Allahdan uzaqlaşdıran hər bir səbəbdən uzaq olmaq. Bu şeylərdən uzaq olun. Allah subhanahu teala'dan istəyim budur ki, Allah teala hamımızın indi ona olan məhəbbətini biraz da artırsın. Və bu saydığım əlamətləri, səbəbləri yerinə yetirməyə bizə kömək olsun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Deyən qardaşlarım, qeyd etdiyim ki, bu kitab Buxari Rahiməhullahın kitabıdır. Ədəb-ül Muxtaf adlanır. Hər bir şəxsin ədəb əxlaqı necə olmalıdır? Buxari bu hədisləri buraya yığdıqda, topladıqda şərt qoymayıb ki, yalnız səhih hədislər yığacaq. Lakin gördüyümüz kimi kitabında olan hədislərin 80 faizi səhihdir. Şeydə yalan bir cüzü müqdərdə hədislərdir ki, Şeyh Xalbani bunları sənədinə görə zəif hesab edir. Bu hədislər də çox maraqlı hədislərdir. Yəni, nəsiyyət edirəm ki, axıra qədər bu kitabın içindəki hədisləri axıra qədər dinləyəsiz, əvəş-əvəş Ramazanın axırına qədər ibrət götürəsiz. Buxarədə bu hədisləri başlayır ilk növbədə valideynə olan qayğıdan Çünki Allaha olan ibadətdən sonra ilk ən gözəl əməl valideynə olan qayğıdır. Və Allaha olan şirkdən, ən pis əməldən sonra hesab olunan ən pis əməl, ən günaha ən böyük olan əməl valideynə qarşı olan mənkorluqdur. Onların qayğısına qalmamaqdır. Və yenə valideynlərlə bağlı mövzunu davam edirik. Valideyn məsrani yahudi müstərəst olsa belə sənəri İslama dəvət etmək bizim borcumuzdur. Çünki ki, məşhur hədisdə Əbu Hureyra radiyallahu anh təbeyini İslama dəvət edir. Nə qədər dəvət edir, vədini qəbul etmir. Axırda gedir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına. Xayiş edir ki, o dua etsin. Hə, Allah s.ə.v duasını qəbul edir. Əbu Hureyranın anası İslamı qəbul edir. Vədini həmsinin vəfatından sonra da onlara yaxşılıq etmək. Və valideyn vəfat etdikdən sonra onlara nə yaxşılıq etmək olar? Onlar üçün dua etmək, bağışlanma diləmək olar. Həcc etmək, onun yerinə həcc etmək olar. Öz yerinə həcc etdikdən sonra onun boynunda kəffarə orucu qalırsa, yalnız kəffarə. Onu ödəmək olar, onun əvəzinə orucu tutmaq olar, onun əvəzinə sədəqə vermək olar. Bu cür nə? valideyn öldükdən sonra da belə ona yaxşılıq etmək olar. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, insan öldükdən sonra onun dərəcəsi qalxır. Ölür, onun Allah qala dərəcəsini artırır. Deyir ki, yarab, bu nəyə görə qalxır? Mən bu vaxta qədər artırdığım dərəcələri başa düşürəm ki, bunu mənim öz əməlimin sayəsində etmişəm. Pəs indi bu ki, dərəcələrim artır. Nəyə görə? artırırsan mənim dərəcəmi, deyir ki, sənin evladın sənin üçün bağışlanma diləyir. Yəni, təsəvvürünüzə gətirib ki, salih evlad böyütmüsən, ölüb getdikdən sonra o sənin üçün yalnız ancaq bağışlanma diləyir. Bu nə qədər sənin dərəcən artır. Və üç şey bilirsiniz və üç şey üç şeyin e, dərəcəsi öldükdən sonra da insan üçün onun dərəcəsini artırır. Üç, üç şeyin səbəbi insan öldükdən belə, öldükdən sonra da belə onun dərəcəsini artırır. Onlardan da biri bax bu övladdır, salih övlad. Ata-anası üçün etdiyi əməllər onun dərəcəsini qaldırır. İkincisi, ardı kəsilməyən sədəqədir. Ardı kəsilməyən sədəqə nədir? hər hansı bir fayda verən şey bina edib qoyub getmişənsə, onun faydasından insanlar faydalandıqca sənə də savab yazılır. Məscid tikdirmirsən, su quyusu tikdirmirsən, məktəb tikdirmirsən, nə bilim, ağac açmışsən və s. İnsan onlardan faydalandıqca sənə də onun savabı yazılır. Ölüb gedəndən sonra da belə. Və çalışın ki, belə bir şey fayda qoyasınız ki, onun faydası az bir vaxt davam etməsin, çox davam etsin. Məsələn, Buxar rəhməhullah az fayda qoyur, lakin o fayda qiyamətə qədər davam edəcək, qiyamətə qədər ondan savab düşəcək yəni. Həmsinin elm, faydalı elm qoyub getdikdə, onun faydasından insanlar istifadə etdiksə, qiyamətə qədər bu şəxsə savab yazılır. فاخن جيرن أبو هريرة رضي الله عنه نجد وايدر فهم زمان ستات يرون شيء تجر دوايدر سنس أبو هريرة رضي الله عنه بير شيء اللهم اغفر لي لي ابو هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما اللهم أبو هريرة أم أصناه və onlar üçün bağışlanma diləyənləri bağışla. Yəni, fikir verir, subhanallah, diləyə. Bunu özü fikirləşib olur öyrən. Peyğəmbər s.ə.v mənə öyrətməyib. Bunun öz başına gəlib, yəni özün, özünün ideyasıdır bu cür dua etmək. Lakin çox gözəl, duada heç bir məhdudiyyət yoxdur, istədiyin kimi dua edə bilərsən. Lakin bu, dua sələfin, yəni sələfdən bizə qalən nümunədir. Bu nümunəni ondan götürsək, şahsı var. Biz bu dua etmez daima. Allah'ım mənə, valideynlərimə ve bizim için bağışlanma dileyenlere e, diləyənləri bağışla. Biz bu dua etseniz öz dilinizdə də etsəniz inşallah Allah sizi bağışlayacaq. Sonra yine Əbu Hureyra radiyallahu anhu görür ki, iki kişi gedir, biri qabağda gedir. Qabağdakına deyir ki, bəs o arxadakı kimdir? Deyir, atamdır. Amma oraya qəzəblənir, deyir ki, üç şeyi nəsiyyət edir ona. Deyir ki, atanı adınla, adı ilə çağırma, onun önündə getmə və ondan qabaq oturma. Atanı, ayaq ananı adla çağırmaq olmaz, ey filan kəs. Önündə getmək olmaz və bir də ondan əvvəl oturmaq olmaz. Buna başqa şeyləri də qiyas eləmək olar. Qapı döyülüb, dəydəndən qabaq uşaq qaçır, asır. Telefon zəng çalır, uşaq kəsəlir, ağzına gələni tanışır. Hətta elələri olur ki, hətta o zəng edəni suyur. Bəzən belə şeylərə fikir vermir. Elə bilir ki, bu şeylər boş şeydir. Lakin bu şey sonra öz pis nəticəsini biruzə verir, göstərir. Uşağın əxlaqına təsir edir. Sonra Buxar Rahiməhullah valideynlərə olan münasibətdən sonra qohumluq əlaqəsini möhkəmləndirməklə əlaqəli fəsil gətirir və qohumluq əlaqəsini möhkəmləndirməyin vacib olduğunu bu hədislə göstərir ki, Allah subhanətə alə <clears throat> əmr edib mənə şərik qoşmadan ibadət etməyi, namaz qılıb, zəkat vermək və bir də qohumluq əlaqəsini möhkəmləndirməyi. Başqa bir hədistə deyir ki, bir nəfər kişi Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşur ki, ya Rasulullah, və diqqətlə qulaq asın. Deyir ki, ya Rasulullah, mənim qohum əqraban var, mən onlarla qohumluq əlaqəsini möhkəmləndirməyə çalışıram. Onlar isə əksinə, məndən uzaqlaşmağa çalışırlar. Mən onlara yaxşılıq edirəm, gedirəm, baş çəkirəm, yaxşılıq edirəm. Onlar isə daima mənə pislik edir, alçaldır, təhkir edirlər. Və onlar mənimlə sahilcəsinə rəftar edir. Mən, onlar, mən onlarla mülayim rəftar edirəm. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əgər sən dediyin kimidirsə, Allah sənə kömək olacaq. Kimin olacaq, burası oxşaya daxildir kömək olacaq, yəni səni cənnətə qalacaq, səni rəhm edəcək, bağışlayacaq, onlardan qoruyacaq, kömək edəcək. Peyğəmbər s.ə.v elə belə dedi. Qeyd etmədi ki, cənnətə daxil olacaqsın, qeyd etmədi ki, filan şey olacaq, ümumən dedi ki, Allah sənə kömək olacaq. Deyəndə ki, Allah sənə kömək olsun, hamı elə belə qəbul edir. Ah, Allah sənə kömək olsun dedi. Başa düşmür ki, bu dua əzəmətli duadır. Allah sənə kömək olsun. Hər tərəfli. Qeyd etmədi ki, Allah səni cənnətli etsin. Müəyyən bir şeyi xüsusiləşdirmədi. Ümumən, Allah sənə kömək olsun. Bütün işlərdə, hər tərəfli. Görün, bu nə gözəl duadır. Bəst, əlbəttə ki, bəst. Sonra başqa bir hədisdə, görün, nə gözəl hədisdir. Allah subhanətə alə deyir ki, mən rəhman olan Allaham və qohumluq əlaqəsi də ərəbcə rahim deyir. Sələtür rahim adlanır. Terror qovunlu qələbəsini də öz adımdan yarattım. Öz adımdan düzəlmiş şeydir. Rahim, Rahman. Eyni köklü sözlərdir. <clears throat> öz adımdan ona ad verdim. Kim onu möhkəmləndirərsə, mən də ona diqqət yetirərəm. Kim onu qırarsa, yəni qovunlu qələbəsini qırarsa, mən də onu qıraram. Qıraramında Allah, Allah bilir nəyə qəst edir hansı yollarla cəhənnəmə ataram, əzab verərəm, yeyərəm, qıraram, cəzalandıraram. Allah subhanət hələ nə vəd edirsə, bilin ki, o vədi yerinə yetirir. Çünki bu demək deyir ki, məsələn, tutaq ki, mənim 100 qohumum var Bakı şəhərində. E, səhərdən axşama qədər bunları ancaq ziyarət edib, qohumla əlaqəsini möhkəmləndirsən, bəs mənim işlərimi kim görəcək? Bəs dəvəti kim aparacaq? Kitabı kim oxuyacaq? Dəstəyə kim baxacaq? Qohumun əlaqəsini möhkəmləndirmək o demək deyil ki, gedib saatlarla qohumun yanında qalasan. Telefonla da zəng edib hal-əhval tutmaq, hərdən ziyarət eləmək bunları özləyir. Yəni, hər bir şeyin öz haqqı var. İlk növbədə Allahın haqqı, Allahın dəvəti, İslam dəvəti, Peyğəmbər s.ə.v-in bu da yalnız o işlə məşğul olunmasın. Sonra ikinci, üçüncü planda olanlar. <clears throat> <coughs> Başqa bir hədisdə də deyir ki, kim ömrünü uzatmaq istəyirsə, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirsin. Ki, deyirsiniz, Şəxalbani burada gətirib ki, başqa səhih hədislərdə nəinki qohumluq əlaqələrini, hətta əxlaqı gözəlləşdirmək, qonşunun haqqını ödəmək, qonşuya yaxşı rəhbər etmək də ömrü uzadır. Ki, verir, ömrü uzadır. O ömür ki, artıq insan ana bətnində olanda onun üçün yazılır, o ömrü uzadır. Lakin bu lövh-ü məhfuzda olan yazıya müxalif olmur. Lövh-ü məhfuzda həmən o şeylə yazılıb ki, bu məsələn 50 yaşına qədər yaşayacaq. Sonra yazılıb ki, qohumlu qələqələrini möhkəmləndirəcək. Sonra 55 yaşına qədər yaşayacaq. Bunlar hamısı lövh-ü məhfuzda yazılıb. Hamısı bu lövh-i məhvuzda yazılır. Lakin insanın bundan xəbəri yoxdur. Buna görə Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, siz ancaq yaxşı əməllər edin. Yaxşı əməllər edin. Kimə ki, yaxşılıq nəsibdirsə, qədərinə yazılırsa, Allah ona yaxşılıq üçün yaxşılıq etməyə kömək edəcək. Çünki pis əməllərə qanıtacaq, Allah ona pis əməlləri etməyə kömək edəcək. Tövkül verin. Kimsə gedir pirə. Qurban kəsir. Evlat istəyir. Və 4-5 ildə həkim ona kömək elə bilmir dərmanla. Pir o dəqiqə bunu evlat verir. Ona elə gəlir ki, pir verdi. Hətta adını da pir verdi qoyur hərdən. Amma, amma, əslində o evladı verən, ana bəxtində yaradıb o ruhu verən, pir ona ruh verər də. O ruhu verən əslində Allahdır. Bəs niyə görə Allah buna verir? Şirklə Allahdan istəyir, küfrlə Allahdan istəyir. Allah verir ona. Niyə görə? Ha, ona görə ki, onun zəlaləti biraz da artsın. Görürsün, çəkdiyilə ayə dedi, nə ki, istədiyi yola onu yelədərik. Lakin sonra onu cəhənnəmə vasil edərik. Şey edirik, dəhşətdir. Allah subhanə teala'ya qarşı bir addım yaxınlaşana, Allah subhanə teala iki addım yaxınlaşar. Bir qarış yaxınlaşana, bir birsə yaxınlaşar. Nə qədər çox yaxınlaşsan, Allah da sənə o qədər çox yaxınlaşar. Nə qədər çox ondan uzaqlaşsan, Allah da bir o qədər çox səndən uzaqlaşar. Lakin, lakin fərqi var. Allaha yaxınlaşdıqca Allah sənə yaxınlaşır, rəhm edir, bağışlayır, istədiklərini verir. Amma Allahdan uzaqlaşdıqca, Allah uzaqlaşsa da səndən, üz döndərsə də, yəni o sənə rəhm edir. Yazığı gəlir ki, kəs söhbəndən də qaydardı düz yola. Həcə bilir ki, o qaydan deyil. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görür ki, bir qadın uşağını axtarır. O evə girir, soruşur, bu o, o tərəfə gedir, bu tərəfə gedir, soruşur, soruşur, soruşur. Axırda uşağını tapanda qaçır, götürür, bağrına bastır, başlayır ağlamağa öpüb düz kimi yayır onu. Peyğəmbər səsən bir görürsünüz o qadını. Bu qadın uşağını tapdı, necə ona qarşı şəfqətli, rəhimlidir. Görürsünüz, Allah bəndələrinə qarşı ondan qat-qat artıq rəhimlidir. Və Allah istəmir ki, bəndələri cəhənnəm oduna düşsün. Bəndə özü e özünü e o cəhənnəm oduna atır. Quran-ı Kerimdə surə e var, Qariyə surəsi. Hamınız yardımcı bilirsiniz o ezberden. Kare suresinin dördüncü ayetidir sevgileniremse. Ee, ama Vatakan İnciler yok. Dördüncü, beşinci. Vatakan İnciler iken ehli mabur. Üçü, dördüncü ayetidir. Haşa. Yevme tekunun nasu kel feraşun mevsus. O günkü insanlar feraş pervanedir. Cephane. Mevsus. özlərini atan, oda çırpan kəfənək pərvanə kimi olacaqlar. Pərvanı, pərvanı rızını oda çırpmır. Peyğəmbər s.ə.v o ayəni hədislə izah edir ki, mənim misalım, insanlarla mənim misalım, odun qırağında oturub kəfənəkləri, pərvanələri oddan uzaqlaşdıranın misalına bənziyir. Bu şəxs ki, odun Deyir ki, mən oturmuşam, Peyğəmbər səhəfən deyir, oturmuşam odun qırağında, yəni cəhənnəm odunun qırağında. Bəs sizi çalışıram, uzaqlaşdırıram ondan, düşməz sonra. Lakin pərvanə kimi gəlib elə soxursunuz özünüzü orada. Orada soxanların artıq qarşısını ala bilmirəm. Allah subhanətə alə də görün, Peyğəmbər əgər bu cür rəhimlidirsə insanlara qarşı, istəmir ki, olar cəhənnəm adına düşünün. Allah ondan da qat-qat rəhimlidir. Lakin insan gör nə qədər ağılsız, düşüncəsizdir ki, ona baxmayaraq özünü oyada salır, bilə-bilə bir nəfər Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir, deyir, ya Rasulullah, mənə elə bir əməl öyrət ki, o əməli etdikdə mən cənnətə daxil olun. Rasulullah s.ə.v deyir ki, əgər qul azab etsən, cənnətə düşərsən. Lakin iki ləfslə deyir. Ərəbcə bir-birinə oxşar olan ləfslərdir. Nəfsi azad et və qul azad et. Hər ikisi bir-birinə oxşayır. Və ərəbdə, ərəb dilini başa düşür. Ya Rasulullah, bunların hər ikisi eyni şey deyilmi? Hər ikisi axı eyni şeydir. Və birini desəydin kifayət idi də. Nəfsə azad et, qul azad et. Nəyə görə iki dəfə təkrar etdi? Peyğəmbər Fəhsələn deyir, yox, eyni şey deyil. Birinci dediyin azad etməkdir. Tamamilə özün azad edirsən. İstənilən yolla, pulla, güclə, neylə olur olsun, özün azad edirsən. İkinci isə kömək edirsən onun azad olmağına. Ola bilər onun məsələn yarı sunması var, yarısına da sən kömək edirsən, o sunma ilə gedir, ayasına ödəyir, özünü azad edir. İkinci məna budur. Yəni, bu, bu da ərəb dilinin zənginliyini göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v dediyi sözü heç ərəb evi başa düşmür. İndi isə bəzi özlərini Peyğəmbər olan edənlər və s. və s. şəxslər ərəb dilindən öz başı ilə şərhlər, təsirlər vermək istəyir. Ərəb dilini bilən o zamanənin ən yüzü. Ərəb dilini bilənləri bədəvi ərəblər, səhrəbə yaşayan ərəb dilini tanıq bilənlər Peyğəmbər s.ə.v-in dediyini başa düşmür. Peyğəmbər s.ə.v hələ öz dediyinə izah çəkirir. Ondan sonra başa düşür. Bəs Allahın dediklərini necə? Birbaşa kim başa düşə bilər? Buna mütləq izah lazımdır. Biz de Allah'ın dediklerinin bazıları bir başa başa düşülür. Çünkü Kur'an ile özü bir neçə qismə bölünür. Bir başa başa düşülen ayələr, başa düşülmeyen ayələr ve izahla başa düşülen ayələr. Belə ayələr var ki, atırsan, ə, namaz qılın, başa düştün, Namaz qılmaq lazım. Allah var, təşbih, başa düştün. Belə ayələr də var ki, izaha ehtiyac var. Mesela kadınlar üç quru gözləməlidirlər. boşanmış qadınlar üç qurbu. Quru nə deməkdir? Bunu ancaq alim gərək başa qalsın ki, biləsən ki, qar sözü nə deməkdir? Ondan sonra başa düşərsən. Deyir ki, əgər fikir verin, subhanallah, şəriət hər şeyə asanlaşdırır, hər şeyə yol tapır, yol göstərir. Deyir, əgər bunu bacarmasan, əgər imkanım yoxdur mənim bu əvəz etməyə, mən nə edə bilərəm? Onu əvəz etsin. Deyir, Allahın əmrlərini insanlara çatdır, əmri, başa sal və qadağalarını, qadağalarından onları çəkindir, uzaqlaşdır. Bununla sən onu əvəz edə bilərsən, qulu, ə, e, qulu əvəz etməyi əvəz edə bilərsən. İndi bizim də imkanımız bir əvəz etməyə yox.